Але сталося так, що через три тижні після нескінченої сварки, яку Гюйо мусив терпіти, замкнувшись на кухні із єдиним своїм рятівником, старим примірником Дон Кіхота, Жерар спакував свої речі і пішов геть. Можливо, Гюйо теж треба було того ж вечора піти. Тільки Жерар уже знав, де поставить свої валізи, а він ні. А ще через тиждень Гіслен і Гюйо дійшли згоди, що вранці легше застилати одне ліжко замість двох. Він часто питав себе, чи любить її, але навіть у хвилини найпалкіших обіймів його уста не могли вимовити тих слів, яких вона так ждала. Ніколи не казав він їй і про довгі місяці, проведені в тюрмі. Спогади про той час не мали права на громадянство. Перед дверима, почувши крики дітлахів, Гюйо зупинився. Він тепер добре заробляв, і Гіслен могла б не брати на свою голову цього клопоту але вона казала, що звикла і прив'язалась до малих пустунів. У Гіслан була гостя. За столом сиділа, попиваючи каву, огрядна білява жінка. Обличчя її наполовину затуляли величезні окуляри у зеленій пластмасовій оправі, які надавали їй вигляду товстого земноводного сусідка. Час від часу вона заходила, пропонуючи новий набір косметичних виробів, які можна було придбати тільки через знайомих. На кожному поверсі у домі була така спеціалізована продавщиця, яка доставляла парфуми, свіжоморожені продукти, господарчі товари, книжки, відеокасети. І ліпше було інколи щось купити, аби не бачити докірливих похмурих поглядів у ліфті. Гіслен встала, привіталася з ним. Випий кави, мовила, ще гаряче. Я хвилювалася, де ти подівся. Не відповідаючи, Іву скривився і пішов до спальні не звертаючи уваги на дітей, які хотіли погратись з ним, чіплялись йому за ноги. Зачинивши двері, він ліг на застелене ліжко і ввімкнув телевізор. Хотілося розвіятись. Показували американський фільм про поліцію. Зненацька перервали, дали спеціальний випуск новин. Щойно в якомусь кінотеатрі вибухнула бомба третя за цей тиждень. Мигалки довкола поранені під алюмінієм покривалами. Міністр внутрішніх справ поважно відповідає журналістам. Поліція не дасть себе залякати. Ці буденні картини ще дужче посилили емоційне напруження. Далі знову фільм. Івові хотілося, заплющивши очі і нічого не кажучи, поринути в кохання, знайти хоч якийсь захисток. за дверей до нього долинали уривки розмови, часом сміх, запахи туалетної води, лаку. А тоді двері прочинились, і в них показалась голова Гіслен. Він ледь підвівся. Я відведу дітей, сказала Гіслен. Вони прийшли всього на десять хвилин. У тебе дуже стомлений вигляд, і вона витягнула губи, зображуючи поцілунок. Постарайся більш не думати про це. Він лишився лежати на ліжку, зовсім байдужий до того, що відбувалося на екрані. Неспроможний на чомусь зосередитись, позбутись душевної порожнечі, непомітно заснув. Миттю прокинувся, коли матрац увігнувся під вагою гіслен. Вона сіла коло подушки і притягнула голову Іва собі на коліна. Гіо потерся щукою об тканину плаття, підняв його вище, і щетиниста борода його зашкребла по шовкових панчохах. А рука блукала, шукаючи мережевний поділ. Гіслен якось тримала його. Не можна, у мене місячні. Цього разу чомусь раніше. Він приголубив її і легенько відштовхнув. Сьогодні вранці я не встиг тебе попередити, по мене прийшли поліцейські. Я так і здогадувалась. Консьєржка мені сказала про якийсь пежо і трьох чи чотирьох типів у цивільному. Ну, в новинах опівдні про цю справу вже не згадували є щось нове. Вона підвелась і, стоячи перед дзеркалом, опоряджалася. Ів подумав, що ніколи не знав такої вродливої жінки. Вона була така сама, як і він на зріст, може, на один-два сантиметри нижче, тонка, по спортивному струнка, зграбно, приваблива і в джинсах, і в вечірній сукні. Але те, що раніше вона жила з Жераром, якесь ніби невиразне відчуття зради перешкоджало Івові кохати Гіслен хоч він і сам собі не признавався в цьому. Вона обернулась, і чорне волосся розсипалось їй на плечах. То що? Ти не відповів мені.